Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Orang bisa bersolawat atau tidak itu adalah pilihan Allah dan orang bisa bersolawat itu sangat mahal nilainya. Begitu kutipan tausiah Buya Yahya untuk menyeru dan mengajak kita selalu bersolawat. Hal dahsyat yang dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga berasal dari negeri jiran Malaysia yang mengungkapkan nikmat bersolawat setiap saat berikut ini. Saya Sabrina binti Yaakob dari Malaysia. Alhamdulillah kita semua telah dipertemukan di dalam kemsolawat ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ustazah dan juga ustaz dan sahabat-sahabat yang berada di dalam kemsolawat ini. Sedikit perkongsian dari saya, pada awalnya secara, secara jujurnya saya mengamalkan selawat banyak seribu sehari. Bila cukup seribu saya akan berhenti. Masya Allah, Setelah saya masuk di dalam kem selawat ini, saya menjadi lebih bermotivasi dengan melihat kepada setoran-setoran sahabat-sahabat yang luar biasa selawatnya hingga sampai 20 ribu, 30 ribu. Sampai saya berkata di dalam diri saya, Ya Allah, macam mana saya boleh selawat sampai 10 ribu, 11 ribu, 30 ribu, sedangkan cukup 1 saya berhenti tak pekerjaan di saya pada diri saya sendiri Astagfirullahaladzim Setelah Alhamdulillah setelah saya masuk masukkan salawat Tidak sampai satu minggu saya telah dapat mencapai 10 ribu Malahan lebih daripada 10 ribu Kita mestilah kuat untuk terus bersalawat dan juga menghindari daripada bisikan syaitan yang sentiasa untuk mengganggu kita untuk Bersalawat. Demikian reportase Radio Kukuningan Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Berbanyak salawat di hari Jumat, raih syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Iksan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.